طيب، بسم الله الرحمن الرحيم باب زكاة الورق باب زكاة نقره والزكاة في الفضة واجبة نقرة كانت أو ورقا میفرماید زكاة در نقره واجب هست حالا چه نقره باشه منظور خام باشه هنوز زده نباشه ریخته نباشه او ورقا یا ورق باشه یعنی زده باشه آه پس چه همونجوری خام باشه یا زده بشه اذا بلغت مئتی درهم ولی شرطش اینه که به نصاب برسه زمانی که برسد به دویست درهم به چند درهم؟ دویست درهم مساویست با پونسد و 95 گرم چقدر؟ 595 خب خودش اومده وزن شده را آورده گفته وزن کل عشرت منها سبعت مفاقیل وزن ده تا از اون هفت مسقاله خب دیگه چون درش آوردن علما همون 595 گرفت یخرج منها یا یخرج منها ربع عشرها خارج میکنه از اون ربع عشر رو یعنی دو و نیم درصد یا یک چلم یا چقدر؟ یک چلم یک چلم خیلی ساده است یعنی از هر چلتا یک یورو از 200 میشه 5 تا از 200 درهم چند درهم 5 تا دیگه 41 82 تا 120 3 تا 160 4 تا 200 5 تا از هر 40 تا یکی میدیم 200 میشه 5 تا این البته این خیلی ساده من به این شکلش مطرح کردم و اگر 200 تقسیم بر 40 میکنیم میشه 5 تا ما زاد عليها فبحسابه و ما زاد بر دویست درهم طبق حسابش یعنی این اینجا مثل بحث گوسفند و گاو نیست که بین دو نصاب و قص وجود داشت اینجا وجود داشت نه اینجا اینطوری نیست یعنی اینجا اگر یکی دویست و ده تا داشت دیگه مال دویست و ده تا رو میده مال چقدر رو؟ مثلا دویست و دویست و بیست تا درهم داشت میاد چیکار میکنه؟ پنج و نیم درهم زکات میده چقدر؟ پنج و نیم درهم به این شکل خب دو نیم درصدش دیگه راحت با ماشین حساب به دست میاد اگه 250 باشه اگه 260 باشه اگه 270 بشه فرقی نمیکنه پس زکات فزه خودمون حالا چی زده باشه چی نزده باشه بهش میگیم نقره بهش میگیم چی؟ ولی عربا نه عرب زمانی که زده نباشه بهش میگن نقره زمانی که زده شد تبدیل به سکه شد بهش میگن ورق بهش میگن چی؟ در قرآن هم اومده دیگه یکی با این ورق بره و خریدی برای ما چیکار بکنه انجام میده در سوره کهف اومده ورق خب پس نقره اونیه که هنوز خامه هنوز زده نشده تبدیل به سکه و عمله نشده و اذا كانت له ورق مغشوشة روعی في زكاتها ان تبلغ فزتها نصابا بله مسئله مهمه ولی این روزا خب این روزا هم هست دیگه بعضی جا میگه زمانی که ورق مغشوشه بود ناخالص بود آ ورق نقره خالص نبود روعی فی زکاتی ان تبلغ زتوها نصابا این چیز مراعات میشه در دادن زکات که نقرهش به نصاب برسه مثلا طرف داره دویستا نقره ناخالص اگه خالصش بکنن 180 تا درهم میشه این دیگه زکات نداره زمانی زکات درش میاد که همون خالصیش به نصاب برسه همون چیش؟ خالصیش و زمانی که ورق مخشوشه بود ناخالص بود روعی فی زكاتها ان تبلغ فضتها نصابا همون نقرهش به نصاب برسه چون مثلا میبینی در یه چیز دیگه ها روی یه چیزی زده روی خلاصه ناخالصی داره در هر صورت وان قدروها قدرها به بالنار اگر اشکال در اندازش پیش اومد یعنی مثلا دانسته نمیشد که این خالصش چقدره میگه جدا کرده میشه با گداختن با آتش الا ان یستظهر على نفسه مگر این خود شخص بیاد و خودشو وادار بکنه به زکات همون مخشوش و چونین بگه که که غیر مخشوشه یعنی از کلش بیاد چکار بکنه کلشو خالص در نظر بگیره کلشو چون این موقع به ضرر خودشه ولی خودش قبول کرده خودش مگر این که کلشو چی در نظر بگیره خالصش در نظر بگیره ببین اگر مشکل شد اندازه نقره مخشوش میگه با آتش تمیز داده میشه جدا میشه خالصش مگر این که خودش قبول بکنه خودش خودشو وادار بکنه که زکات مخشوشو بده به این اعتبار که این دیگه مخشوش نیست یعنی کلشو خالص در نظر بگیره اینو اینجوری شرح داده در پاورقی یستظهر على نفسی ای یحمل نفسه زکات المخشوش به اعتباری غیر مخشوش خودشو حمل بر این میکنه که زکات این مخشوشو چونین میپنداره که خالصه چونین میپنداره که چیه؟ بله خب اگه اینو خالص بپنداره اون مخشوش هایی رو که هم زکاتشون میده خودش داره میده که دیگه در این صورت نیازی نیست که مخشوش از ناخالصی و خالصی از هم چه بشن؟ جدا بشند ولا زکات فیها حتی یحول علیه الحول شرط بعدیش خب اینه که حول برش بگذره امروز طرف به عنوان مثال دویستا تا درهم گیرش اومده امروز دیگه زکات برش فرض نمیشه بلکه حول ازش رد بشه فان بادلها فی اثناء الحول بمثلها اگر بدلشون کرد در اسنای حول در وسطای حول به مثلشون میگه حول از سر میکنه حولو و یکره البته این چیز اتفاقی نیست و یکره ان یفعل ذلك فرارا من الزکات و جایز نیست که این کارو به خاطر فرار از زکات چکار بکنه انجام بده خب البته اگر برای تجارت باشند اون داستان البته در موضوعات دیگه از فرقی میکنه کاریوش نداریم فعلا پس زکات نیست درش تا اینکه حول برش بیاد میگه اگر مبادله کرد اونا رو در اسنای حول به مثلشون حول و از سر نو شروع میکنه و این کار درست نیست اگر به نیت فرار از زکات باشه با باب زکات ذهب، باب زکات طلا و زکات فی تبره و مضروبه واجبتون زکات در تبر یعنی اونی که زده نشده و مضروبه اونی که زده شده واجبتون واجبه اذا بالغ 20 مثقالا زمانی که به 20 مثقال برسه حالا چی خام باشه چه تبدیل به دینار شده باشه فرقی نمیکنه زمان به 20 مسقال رسید یعنی به 85 گرم زکات درش واجب میشه یؤخذ منه ربع اشره نصف مثقال گرفته میشه از اون یک ربع اشر دو نیم درصد یک چهلم که از بیستا میشه نصف مسقال نصف مسقال نصف مسقال و فی ما زاده به حسابه و اضافه بر اون طبق همون حسابش یعنی زمانی که 20 بود ازش نصف مسقال میشه زمانی که سی مسقال شدن یه روبه دیگه روش میاد و زمانی که چل شدن یه رو به دیگه روش میاد که میشه یه مسقال کامل خب میایم اینو ما درصدشو پیدا میکنیم با ماشین حساب و اذا نقص ورقه ان معتی درهم و فیما زاده به حسابه دیگه منظور اینه که هر چقدر بیشتر شد بر حسب همون اضافه برش زکات میاد سی تا شد مال 20 میشه نیم اون ده تای دیگه رو حساب میزنیم پیداش میکنیم و اضافه میشه 50 تا شد همچنین بله مثلا 60 تا شد ها میشه یک و موقعی که از چهل یکی میدیم از شست میشه چقدر؟ یکونیم مسقال وإذا نقص ورقه عن مئة درهم وذهبه عن عشرين مثقالا لم يضم أحدهما إلى الآخر ولم يزكي واحدا منهما زمانی که کم بود ورقش نقرهش از دویست درهم و ذهبه ان اشرین مثقالا و تلایش از 20 مثقال کمتر بود به عنوان مثال مثلا 150 تا مثلا درهم داشت 18 تا مثلا مثقال طلا داشت میگه لم یضم احدهما الى الاخری اینا با هم جمع کرده نمیشند که بیاد اینا رو جمع کنه و به نصابشون برسونه و اون موقعشون زکات بده نه میگه این کار انجام نمیگیره ولا نزكي واحدا منهما وهيج کدومشون شنو زكاة چون با قراری نباید به بشكل جداگونه به چی برسند؟ به ولو فعل ذلك كان حسنا اگر خودش اختيارا این کارو کرد که پسندیده است وإذا لطخ بالذهب أو الفضة لجاما أو موه به سقف بيت فإن كان لا يتحصل لو أزيل فلا زكاة فيه وإن كان يتحصل زكاه إذا بلغ نصابا أو ملك معه تمام نصاب فإن أشكل قدره خلصه بالنار إلا إن يستظهر فيه على نفسه زماني كي بطلايا نغريك نقره رو تلاکاری کرده تلاش زد یا فرزه یا یه سخفی رو با طلا زرندود کرد سخف خونه ای رو میگه اگر فانکان لا یتحصل لا اوزیل اگر اینا جمع نمیشند اگر اینا رو اومد و از بین برد پس اون موقع درشون زکاتی نیست وان كان يتحصل زكاه اذا بلغ نصابه ولی اگر اینا حاصل میشه جمع میشه ثابت میشه زکاتشونو میده ولی اذا بلغ نصابا زمانی که اینا به نصاب برسند او, مل ملک تمام نصاب یعنی همراه با اینا تلاو نقره های دیگه داشته باشه که اینا و اونا با هم دیگه چی میشن؟ به نصاب برسند فإن اشکل قدره خلصه بالنار اگر اندازه اینا دانسته نشده بود اینایی که اینا رو جدا کرده بود اندازشون معلوم نبود میگه خلصه به نار میاد اینا رو تصفیه میکنه جداشون میکنه خالصشون میکنه با آتش الا ان یستظهر فیه علی نفسه مگر اینکه خودش با همون ناخالصی که داره اینا رو خالص حساب بکنه و زکاتشون بده که اینجا دیگه نیاز نیست که بیاد و خالصشون بکنه